บุ๊กทูห้าสิบเปเดเซตที่สระว่ายน้ำนาบาเซนูวันนี้อากาศร้อน Danas je vruće. เราไปสระว่ายน้ำกันไหม Idemo li na bazen? คุณอยากไปว่ายน้ำไหม Jesi li raspoložen, raspoložena za plivanje? คุณมีผ้าเช็ดตัวไหม Imaš li peškir? คุณมีกางเกงว่ายน้ำไหม Imaš li kupaće gaće? คุณมีชุดว่ายน้ำไหม Imaš li kupaći kostim? คุณว่ายน้ำได้ไหม Znaš li plivati? คุณดำน้ำเป็นไหม Znaš li roniti? คุณกระโดดในน้ำเป็นไหม Znaš li skakati u vodu? อาบน้ำได้ที่ไหน Где е туш ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ที่ไหน Где je kabina za p r e s v l a č e n j แว่นตาว่ายน้ำอยู่ที่ไหน Gde su naočale za plivanje น้ำลึกไหม Da li je voda d u b o k น้ำสะอาดไหม Da li je voda čista?